Güzel İslam diyarı edin asli Türkistan Şir yürekler makani bağu bostan gülistan Kafirlarının zulmü de bulup kaldın zimistan Zuluktan va intizar zulmet baskan Türkistan Bu diyarga kafirler çangallar saldı Rabbim degan erkakni qamoqqa aldı? mazlumalar duo qilib osmonga qarab ko'zdan oqqan qon yoshlar yurakda qoldi Oygan Türkistan bo'lmag'an zimiston Evin islom diyori bag'u boston guliston olg'in qur'onni Kanun qilg'in كافرني Eylip bilmek kısası yok attın sen kafirni Oygan Türkistan bulma Gazimistan Evim İslam diyarı bağı bastan Gülistan Algın Kur'an'ı kanun kılgın Kur'an'ı Eylip bilmek kısası yok attın sen kafirni Müslümeler izzeti dep sende buldu Kafirlarının kolları kanlarga doldu Uzmoqqa ularni erkaklar qiyni uyqung yetar ey ummat bas amdi bo'ldi muslimalar izzat deb sanda bo'ldi kofirlarning qo'llari qonlarga to'ldi qutqizmoqqa ularni erkaklar qiyni uyqung yetar ey ummat bas amdi bo'ldi Oygan Türkistan bolmag özemistan Degen İslam diyarı, bağı bastan gülistan Algan Kur'an ne kanun kılgan Kur'an Eylip ümmet kısası yok atkınsan kafirni Oygan Türkistan bulmaz özümüstan Elbim İslam diyari bağı bastan gülistan Algın ne kanun kılgın Kur'an'ı Eylip ümmet kısası yok atkınsan kafirni aq yo'l uchun besim sabit qadamlar iz qoldirib cho'llarda g'erib bo'lib qoldi begunohning jonlari o'yinchoq bo'lib yetim ummat nolisi javobsiz qoldi haq yo'l uchun besilg'an sobit qadamlar iz qoldirib cho'llarda g'erib bo'lib qoldi begunohning jonlari o'yinchoq bo'lib yetim ummat nolisi javobsiz qoldi uyg'on turkiston bo'lma g'azimiston edim islom diyori күлістан. Алған guliston olg'in qurolni topgin izzat hurmatni fido qilib joningni ko'rsatgin himmatni uyg'on turkiston Edang islom diyori bag'u bo'ston guliston olg'in qo'rolni topgin izzat hurmatni fido qilib joningni ko'rsatgin himmatni bo'lg'in guliston bo'lg'in o'zbekiston edim islom diyori bag'u bo'ston guliston olg'in qo'rolni qonun qilg'in qo'ronni Elib bilmək qısası yoxaqdın kafir ne? Qoyğan Türkistan bolmağız Гүлстан, Гүлстан, алным Кораны, ханым, тылдым Кораны, Бейлеттім мәк, сазы, ұлпақ көзден